g'ayri dinlar totibor Müslüm tür Andalus kitoblarda nomi qolgan Müslüm tür Andalus g'ayri dinlar tortib Bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Tarixi. Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أندلسنين فتح قلنش لقدن suqutiga qadar deb nomlangan darslar to'plamini davom ettiramiz. Andalusda omiylik ko'tarilib ketgan. Insonlarni savodsizlik qolmagan. Shimol nasroniy mamlakatlari bu hakam juda ilmga, kitobga mukkasidan ketib siyosiy ishlardan, askariy ishlardan uzoq bo'ldi. Endi biz hujum qilsak juda fursat keldi deb turib, ahdini buzdi. Ahdlashgan edi, bular jizya to'lashgan edi. Ahdlarini buzib hujum qilishlikka o'tganida Hakam ibn Abdurrahman rahimahulloh darhol jihad otiga minib g'ayrati kirib otasidek juda ko'plab qarshi hujumlar qildi. Nasroniylar mamlakati boshliqlari jizya to'lashlikka majbur bo'ldi. Hattoki Abdurrahman o'g'li hakamni davrida Fatimiyalar davlatiga hujum bo'ldi. Otasini davrida faqat Tonja bilan Sabta portlari, dengiz qirg'oqlari, shaharlari olingan bo'lsa, hakamni davriga kelib hamma Mag'rib shaharlari Andalus hukmi ostiga kirgan edi subhanalloh. Faqatgina ilmga emas, balki ilm va amal bilan Hakam ibn Abdurrahman ko'rsatib berdi. Hakam ibn Abdurrahman ad-Daxil rahimahulloh 350-hijriy sanadan 366-hijriy sanagacha hukmronlik qildi. Mana bu davr Andalusda siyosiy jihatdan, askariy, ilmiy jihatdan eng kuchli davrga to'g'ri keladi. Hakam ibn Abdurrahman Nasir rahimahulloh umrini oxirida o'zi ziyrak amir, aqlli, adolatli, taqvoli, ilmli bo'lishiga qaramasdan umri poyonida juda katta xatoga yo'l qo'ygan. Hakam ibn Abdurrahman Nasr rahimahulloh vafotidan oldin kasallikka chalinadi. shol kasalligi ya'ni oyoq qo'li ishlamay qolib to'shakka miqlanib qolgan. Undan keyin hakam o'zidan keyingi xalifani tayin qiladi. O'zi shol gapiradi xolos, lekin shu yotishlikda xalifani tayin qilishlikda xatoga yo'l qo'yadi. Kimni xalifa qiladi? O'g'lini xalifa qiladi. Eng katta o'g'li Hishamni xalifa qiladi. Hisham 12 yoshlik bola bo'ladi subhanalloh. 12 yoshlik bolani shunday katta qudratli davlatga Andalusga xalifa qilib tayin qiladi. Albatta, shak shubhasiz bu hakam tarafidan zallat, yanglishilgan, anglashilmovchilik va xato hisoblanadi. Chunki bunday katta qudratli davlat tepasida shimol, pastida janub, mag'rib Fatimiyalar davlati. Shimolda Yevropa hukmdorlari juda shavq bilan Andalusni qaytarib olishlik maqsadida kutib yotgan bir pallada hakam tarafidan 12 yoshlik o'g'lini Hishomni bu og'ir mas'uliyatga xalifa qilib qo'yishligi haqiqatdan xato edi. Bolakayni atrofiga vasiyatchilar kengashini qoldiradi. Vasiyatchilar kengashining birinchisi bu Hajib Ja'far ibn Abdurrahman al-Mushafi, ikkinchisi Muhammad ibn Abi Amir, uchinchisi onasi Subh. Mana bu 3 kishi kichkina Hishamga vasiyatchilar kengashi bo'lib qolgan. Lekin <sighs> o'sha vasiyatchilar kengashining ichida ikkinchisi ish boshlaydi. Bu Muhammad ibn Abi Amir. Muhammad ibn Abi Amir bu kishini juda Andalus diyoriga vali bo'lishlik orzusi juda kuchli edi. O'zi Banu Umayyadan emas. Shuning uchun bu kishi ish boshladida avvalgi vasiyatchi bo'lgan Hajib Ja'far ibn Abdurrahman Mus'hafiga xila tuzog'ini qildida, o'sha xila tuzog'ini qilgandan keyin bu kishini qamoqqa oladi. Undan keyin bu kishini qatl qiladi. Birinchi vasiyatchi tamom bo'ldi. Endi 3-vasiyatchi bu onasi edi. Onasi tabiatan zaif, ayol kishi bo'lganligi uchun buni tegmadida o'zini qasrida qoldirdi. Undan keyin Muhammad ibn Abi Amir o'zini mansabini yana ham mustahkamlamoqchi bo'lib G'olib ibn Abdurrahman degan odamning qiziga uylanadi. Bu G'olib ibn Abdurrahman askarni amiri bo'lganligi uchun buni qiziga uylanadi. Shun bilan bu kishi askar tarafni ham puxtalashtirdi. Qachoniki qaynatasi bo'lgan G'olib Muhammad ibn amirni niyat maqsadlarini bilib qolgach, bunga niyat maqsadlarini bilganligini xabar berganida kiyoviga Muhammad ibn Amir yana bir xila tuzog'ini qiladida qaynotasini ham qatl qiladi subhanalloh. Shuning uchun muarrixlar Andalus tarixidagi bu Muhammad ibn Amir hayotida tarixida so'roq belgisi qo'yishganki, muarrixlar chunki Muhammad ibn Amirni mana bunday o'zini qaynotasini yoki bo'lmasam o'zini ustidagi vasiyat kengashini raisi bo'lgan Hajibni qatl qilgan, shunga o'xshagan ba'zi qotilliklarni ko'rganida bu kishi juda jinni, juda zolim, fosiq deb o'ylaydi. Shu paytni o'zida ikkinchi tarafiga kishi nazar soladigan bo'lsa, Muhammad ibn Amirni juda katta jangchi, jasur pahlavon deb ham qoladi subhanalloh. Shuning uchun muarrixlar Muhammad ibn Amirni hayotida katta suroq belgisi bor deyshadi. Hech kim tushunmaydi bu kishini. Shunday qilib Muhammad ibn Amir yakka o'zi shunday katta davlat Andalusni Hisham ibn al-Hakam ibn Abdurrahman Nasr nomidan ish boshlaydi. Undan keyin Muhammad ibn Amir Andalusni janub tarafidagi Mag'rib hakam davrida tamomiy Mag'rib mintaqalari olingan edi. Andalus viloyatlariga qo'shilgan edi. O'sha yerda amir bo'lgan Ja'far ibn Ali ibn al-Hamdun degan kishi amir edi. O'sha kishini chaqirtiradi Muhammad ibn Amir. Chaqirtiradida bu kishini o'ziga yaqin olib, mansabini ko'tarib, quvvatidan foydalanib unga ham bir xila tuzog'ini qo'yadi-da, uni ham so'ngra qatl qiladi. Subhanalloh. Shun bilan Muhammad ibn Amir hamma tarafni qo'lga oladi. Mag'ribni ham, Andalusni ham to'liq o'zi boshqarishni boshlaydi. Xo'p, hamma tarafni qo'lga olgandan keyin Hisham ibn al-Hakam ibn Abdurrahman Nasr kichkina xalifani sekin asta ko'ndira boshlaydi. Muhammad ibn Amir. Nimaga ko'ndiradi? Aytadiki, xalifalar insonlarni ko'zidan yiroq bo'lish kerak. Xalifalar qasrda o'tirib ibodatga vaqt ajratishlik kerak. Xalifalar ishlarini vazirlarga topshiradi, vazirlar qilib yuraveradi. Shuning uchun siz odamlarni ko'zidan yiroqroq o'tiring, ehtiyot bo'ling. Qasrda o'tirib ibodat qiling, bizga topshiring ishni işte, deb shunga ko'ndirib qasrga tiqib qo'yadi. Hisham kichkina xalifa shu tabiatda ishlarni vazirga topshirgan hech qaysin ishga aralashmaydigan hayotda katta bo'ladi. Xalifa. Oradan 5 yil o'tgach 371-sanada bu Muhammad ibn Amir o'z nomini Hajibul Mansur deb nomlaydi. O'z nafsini Mansur deb nomlangandan keyin Andalusda minbarlarda kichkina xalifa nomiga qo'shib Hajibul Mansur ham yod olinardi. Ya'ni hozir ham o'sha sulton olimlarini minbarlarda eshitib-eshitib qolamizki, juma xutbasini yoki hayit xutbasini yakunida voliylarimizga amirlarimizga Alloh taolo kuch-quvvat bersin deb duo qilganida birma-bir tilga oladi. Hozir ham O'sha davrda ham shunday bo'lgan, lekin xalifani nomini tilga olingan. Ya'ni Hisham bo'lsa, Hishamni Alloh taolo o'zi panohda asrasin xalifamizni deb duo qilingan o'rinda endi Hishomni o'rniga ibn Mansur ham qo'shilib qo'yadi. Hishomni Alloh taolo o'z kuch-quvvat bersin, asrasin. ibn Mansurni ham asrasin birga qo'shib deb imomlar shunaqa duo qiladigan bo'lgan. Faqatgina bu emas. Balki Muhammad ibn Amir o'z nomini, o'z laqabini, ya'ni Hajibul Mansurni tillo tangalarga Hajibul Mansur nomi bilan bosib chiqarilgan. Undan keyin kitoblarda ham hattoki Hajibul Mansurni ismi laqabi turar edi. Shuningdek, Muhammad ibn Abi Amir Madinatu Zahra yaltiroq shaharni o'rniga boshqa bir Zahira nomi bilan mashhur bo'lgan yangi shahar quradi. U yerga Qurtubadagi va Madinatu Zahro shahridagi barcha devonlarni o'sha yerga ko'chiradi. Vaqtlar o'tgandan keyin bu Andalus ichida eng birinchi o'rindagi shahar Muhammad ibn Abi Amir qurgan Zahira shahri yoki bo'lmasam Amiriya shahri bo'lib qolgan. 381-yilga kelgandan keyin Muhammad ibn Abi Amir hech tarixda uchramaydigan, odatda bo'lmagan bir ishni qiladi. Chunki o'zi birinchi vasiyatchini qoldirilib ketgan birinchi majlis vasiyatchisini kattasi bo'lgan Hajib ni qatl qilib o'rniga o'zi vazir bo'lgan edi. Shuning uchun 381-yilga kelganida Muhammad ibn Abi Amir o'g'lini o'rniga vazir bo'lishligiga nomzod qilib saylaydi. Subhanalloh. Ajib. Vazir o'z o'g'lini vazir bo'lishligiga nomzod qiladi. Go'yoki shahzoda desak, shohni, malikni o'g'li shahzoda bo'ladi. Endi buni nima deymiz? Vazirzoda desak yaxshiroq bo'ladi. 381-yilga kelganda o'zini o'g'lini Abdulmalik bo'ladi. Abdulmalik o'g'lini vazirzoda qilib saylaydi. Muhammad ibn Abi Amir 386-yilga borganda o'z nomini Malik al Karim sahovat pesha hukmdor deb nomlanadi. Bu nomlashligi Umaviylar qo'lidan mulkni tortib olishlik uchun qo'yilgan rejalarni boshlanishi edi. Undan keyin Muhammad ibn Amir o'zini qarindoshlarini sekin asta hukmga ishlarga qo'ya boshlab, sekin asta Davlatul Amiriya Muhammad ibn Abi Amirni nomiga qo'yilgan davlat Andalusda sekin asta qad rostlaydi. Tarixda mashhur Andalus ichidagi Davlatul Amiriya. Davlatul Amiriya, Amirlar davlati Muhammad ibn Abi Amir 366-yilda Vasiyatchilarda qatl qilib o'rniga o'tirgandan boshlab 399-yilgacha davom etadi. Bu 33 yil Omiriyalar davlati hukmronligi Andalusdagi Umaviylar davlatini ichki bir juz'i hisoblanadi. Chunki bu Omiriyalar davlatini boshchisi Muhammad ibn Abi Amir suratda rasman xalifa deb tayin qilinmagan, balki bu rasman xalifa Hisham kichkina yosh bola uni orqasida o'tib olib orqa tarafdan hukm surgan Muhammad ibn Abi Amir bo'lganligi uchun bu 33 yil Umayyalarni davlatini ichidagi bir juz'i hisoblangan. Bu Muhammad ibn Abi Amir Andalusga hukmdor bo'lishlik yo'lida eng kamida 3 ta odamni mana qatl qilganligini va ba'zi bir ishlarni qilgan, hattoki mudor bilan Umaviylar birlashib qolib menga qarshi bo'lmasin deb turib barbarlar qabilalariga tegishli bo'lgan katta-katta odamlarni hukmga qo'yib barbarlar bilan aloqani yaxshilashgan. Hattoki o'sha mudorlar, umaviylar qarshi chiqib qolmasin deb turib barbarlarni ularni go'yoki qarshisiga qo'yaman deb barbarlarni juda sha'nini ulug' qilib mansabini oshirib olgan. Bu Yaman tarafi bo'lsa, ikkinchi tarafi Muhammad ibn Abi Amirni bir yorqin hayoti ham bo'lgan. Tarixlarni ajablantirgan joyi ham shundaki Muhammad ibn Abi Amir shunday bir yomon ishlarni qilsa ham ikkinchi tarafida bu kishi juda pahlavon, juda bir ajoyib qo'rqmas jasur mujohid bo'lgan. Birinchi safda sanaladigan mujohidlardan bo'lgan. Muhammad ibn Abi Amir bu kishi hayotida 45 ta ma'rakada ishtirok etib jang qilgan bo'lsa, birortasida hazimatga uchramagan. O'zini hayotida balki hukmronlik qilgan vaqti mobaynida 45 ta jang o'tkazgan bo'lsa nasoralar bilan birortasida mag'lubiyatga uchramagan subhanalloh. O'z futuhatlarida yetgan joyi avvalgilar, na Umaviylar, na boshqa Musa ibn Nusayr, Tariq ibn Ziyod qadam bosmagan yergacha bu kishi fath qilib borgan. Subhanalloh. Hattoki Musa ibn Nusayr, Tariq ibn Ziyod kirolmagan Sahro mintaqasiga Muhammad ibn Abi Amir kirib borgan, fath qilib. Shuningdek Muhammad ibn Abi Amir Avvalgilar faqat yoz mavsumida jang qiladigan bo'lsa, Muhammad ibn Abi Amir davrida yozgi va qishki jihodiy mavsum bor edi. yoki bahorga yoki kuzga. Har yili 2 marotaba kishilar jihodga chiqardi. Zikr qilinishicha Muhammad ibn Abi Amir davrida shimoldagi barcha nasroniylar mamlakati jizya to'lab yashagan. Hattoki Navar mamlakati ham Muhammad ibn Abi Amirga jizya to'lagan chunki aytib o'tdik, juda kuchli mujohid bo'lgan. Kunlardan bir kuni Muhammad ibn Abi Amirni huzuriga bir elchi keladi. Bu elchi o'zi Navar mamlakatiga, Nasroniylar mamlakatiga jo'natgan sayohatchilar ichidan, ya'ni musulmonlar ichidan bo'lgan bir elchi edi. Bu elchi zikr qilishicha qachoniki nasroniylar mamlakatiga, navvar mamlakatiga borganimizda musulmonlar biz o'sha yerda bir ziyofat uyushtirdik musulmonlar. Chunki mamlakat Navvar go'yoki Muhammad ibn Abi Amirga tobi, jizya to'lab yashaydi. O'shani mamlakatiga bir sayohat uyushtirib bordik. Qarasak, bir kanisalarni birida nasroniylar cherkovlarini birida 3 ta musulmon ayol bor ekan. Xizmatkor. Biz so'radik. U ayollardan kim sizlar desek, biz shu kanisada asirlarmiz dedi. Haligi elchini juda g'azabi chiqib, darg'azab bo'lib Muhammad Abi Amirga yetib kelib shuni bayon qilayotgan yeri edi. Ya'ni Navvar mamlakati Nasroniylar mamlakati Muhammad ibn Abi Amirga jizya to'lab, o'rtasida kelishuv, kelishuvni ichida hech qanday musulmonni asir olmaymiz ham degan kelishuv bor edi. Shuning uchun elchi g'azablanib Muhammad ibn Abi Amirga buni aytganida Muhammad Abi Amir darhol mukammal askarni olib Nazar mamlakatiga jang qilishlikka boradi subhanalloh. 3 ta asir muslimat uchun. Nazar mamlakatini boshlig'i bundan bexabar qachoniki askarlar musulmonlar askari yetib kelganida haligi Nazar mamlakatini boshlig'i hayron bo'ladi. O'rtada muohada bo'lsa, kelishuv bo'lsa, biz sizlarga jizya to'lab yashasak, sizlar bizga yana hujum qilib bizni qatl qilasizlarmi deganida Muhammad Abi Amir senlar kelishuvni buzding. Chunki senlarda 3 ta musulma asir bor senlarda. Shunda Navar mamlakatini boshlig'i meni xabarim yo'q, bilmayman deganida haligi elchi darhol haligi kanisalardan birida cho'rilik qilayotgan xizmatkor bo'lgan asir bo'lgan musulmonlarni 3 tasini olib keladi. Mana Navar mamlakatini boshlig'i hayron bo'ladida xabarimiz yo'q deb uzr aytib biz qo'limiz ostidagi bir askarlarni, ya'ni kichkina bir soldatchalar yoki bir aytsak e, kapitan desekmi yoki komandirlardan biri asir qilib olgan ekan, meni xabarim yo'q. Lekin o'sha komandirni o'ziga yarasha jazo belgilanadi. Uzr aytamiz, biz bilmay qopmiz deb kechirim so'rab haligi 3 ta muslimani qaytarib beradi. Muhammad ibn Abi Amir 3 ta muslimani qaytarib Qurtubaga olib keladi subhanalloh. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf va ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf u ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdir Andalus Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz Andalus kitoblardan nomi qoldi. Biz Andalus